nataka nitaje mambo matano jambo la nne nitaje maneno ya ulama kuhusu yule ambaye anawanusuru na kuwatetea na kuwahami watu wa bid'a kwa sababu tayari sasa <clears throat> imethibiti Muhammad al-Imam ni mtu wa bid'a ima kwa sababu ya wathika uliovunja kaida na asli ya wala na bara au kwa sababu Muhammad al imam muamala wake na mahizbi na njia yake na wakubwa katika mahizbi kama walivyonukuu baadhi ya tulabu ilmu waliokuwa pale waliosoma kwake kipindi chake kwamba shekhe mara nyingi alikuwa akiwasifu baadhi ya watu bid'a mara nyingi alikuwa akiwapokea watu wa bid'a kama vile eh, wametajwa kama Muhammad al-Hazmi moja ya viongozi munadhiri al-ikhwan na ni hadhu hizb al-islah majlis an-nuwab huyu Muhammad al-Hazmi alifanya ziara kumfanyia Muhammad al-Imam na wakakaa naye pamoja wakazungumza na wala Muhammad al-Imam hakuonesha chochote lakini pia Muhammad al-Imam kuna wakati akimtaja Abdul Majid Zandani na akimsifu katika mihadhara yake na pia ina kuna mara alifanyia ziara walifanyia ziara vijana katika mantika Nahm na wao walikuwa wana mafungamano na jamii ya Iman ambayo jamii hiyo inamkubali Abdul Majid Zandani ambaye ni ikhwani lakini Muhammad al-Imam alipokuwa akiulizwa kuhusiana na Abdul Majid Abdul Majid Zandani alikuwa akimtaja eh, kwenye majawabu yake akimkosoa baadhi ya masaili lakini alikuwa ni mpole kwake yeye sana mpaka alikuwa akimwita fadhilatu Sheikh Alwalid ikhwani anamwita fadhilatu Sheikh Alwalid kama vile yeye anakosoa makosa peke yake lakini ni alim sunni hayo wasema kwamba fadhilatu Sheikh Alwalid alafu unamkosoa baadhi ya makosa yake yani kama vile wakubali kwamba ni sunni ni alim sunni salafi lakini ana makosa so hii si tariq ya salaf kuamiliana na watu wa bid'a kadhalika ali bin Qasim al-Adili mmoja ya mashekhe na maustadhi wa Jamia Iman Ikhwania ya Kiikhwani pia yeye alikuwa akifanya ziara Muhammad al-Imam na Muhammad al-Imam ampa pia majali ya kuzungumza na mfano wake pia Muhammad bin Musa al-Amir na wengine na majuzi kati Muhammad al-Imam kwenye hutuba ayanukuu maneno ya Sha'rawi Ash'ari kwenye hutuba anukuu maneno yake anastadili na maneno yake sasa sasa ndo ndo, ndo njia ya salaf kweli hiyo kwa hiyo Muhammad al-Imam uh, eh, ma wamemhizibisha imma kwa sababu ya wathika au wamembidisha imma kwa sababu ya wathika au kwa sababu pia ya kuamiliana kwake muamala wake na kibar al na watu wa bid'a wakubwa kati ya ruus wa bahizbi sasa ikiwa hali yake ni hiyo na hao wengine tuliwataja ambao yeye Abu Muawiya ameamiliana nao na wako pamoja walioko Mombasa walioko hapa Tanzania naam hao ambao cheni yao inakuwa kuungana na Ansar Sunna kina Barahiani wote cheni yao inaungana na hao lakini pia kadhia Muhammad bin Hadi tumeona kwamba yeye pia maukifi yake ni kumtetea Muhammad bin Hadi ambaye pia maulama wamembidiisha na anamdifaya anamhami kina Abdul Qawiya wa Arusha hawa ni kwa Hajawira baadaye akahama na munga mkono Muhammad Imam na mfano wake ikiwa kadhia ni kwamba yeye amewa ameungana na hawa sasa tutaje akwali baadhi ya akwali za ulama kuhusu yule ambaye anawanusuru na kuwatetea watu wa bid'ah adila ziko nyingi sana lakini nitaje baadhi tu ya maneno na baadhi ya athar Ibn Mas'ud kama alivyotaja al-Imam Ibn Battah na wengine anasema radhiallahu anhu i'tabiru an-nasa bi akhdanihim wazingatieni watu kwa kuangalia majamaa zao na marafiki zao wanaosuhubiana nao ni kina nani kwa huyu alikuwa anasuhubiana na nani kusuhubiana peke yake achilia mbali kufanya dawa wafanya dawa na nani Abu Darda radhiallahu ta'ala anhu sahabi aljalil asema wa min fiqhi rajuli mamshahu wa madkhalu wa majlisuhu fiqhi ya mtu kumfahamu mtu ni kuangalia matembezi yake atembea na nani anaingia na nani anatoka na nani akili ambayo anashirikiana na nani kwenye daa ndio maana nimetaja pia maneno ya Imam Ahmad kuhusu Musa ibn Uqba as-Suri alipokwenda Baghdad akaulizwa limamu Ahmad akasema undhuru ala man nazala wa ila man yawi mwangalieni kutaka kujua hali yake mwangalieni atashukia wapi na atakwenda kimbilio lake ni kwa kina nani walhamdulillah mashaikh zetu waliwahukumu hata baadhi ya duat ansar sunna kama vile daktari Islam mashaikh Abdul Fadhil alipozungumza alijenga hoja sahihi kabisa kwamba ikiwa daktari Islam alikuja kwa barahiani akafanya mihadhara na akazaki dawa yake na akamtakasa barahiani hakukataa bidaa zake maana yake anaunga mkono dawa ya barahiani sasa wao wanakuja kusema mbona nyinyi mlikuwa mkifanya dawa kwenye msikiti wa watu basi na nyinyi ni watu bid'a yani wataka kujenga kwamba kwamba Dr. Islam naye alikwenda katika mlango huo kwamba kwenda kufanya dawa salafia kwenye msikiti wa watu bid'a shatana bainahum ni tofauti baina haya mambo mawili masalaf wanakwenda kwenye masajidi ahli bid'a kwa sababu ya kwenda kufikisha pale lakini wanabainisha bid'a wanawataja watu wa bid'a mahizbi wanabainisha misingi ya dawa hawaungani nao na kusifu yale ambao nayo lakini daktari Islam amekwenda kwa Barahiani amekwenda akaunga mkono dawa ya Barahiani na akasifu na haja kosoa sasa Imamu Ahmad anasema mtu anapokwenda mahala tizameni anakimbilia kwa nani anaingia kwa nani Al-Imam Al-Auza'i anasema man satara anna bid'atuhu lam takhaf anna ilfatu ambaye itajistiri kwetu bid'a yake basi rafiki zake na mapenzi yake na yako na nani haitojificha kwetu sisi tutafahamu kwamba huyu ni mtu bid'a hata kama dawa yake au bid'a yake haidhihiriki kwetu tutaangalia na amiliana na nani kadhalika al-Amash asema kanu la yasaluna anir rajuli baada thalathin salaf walikuwa hawamuulizii tena mtu baada ya matatu mamshahu wa madkhaluhu wa ilfu min an-nas matembezi yake atembea na nani na akiingia anaingia wapi anaenda na nani na anatoka na nani mafungamano yake yako na nani hakadha kwa hiyo sisi tukiangalia huyu mafungamano yake na hawa yalikuwa ni wathika bali kuwadifai na kuwatetea ambayo ni zaidi atasema huyu ni katika wao walamma qadima Sufyan Thauri na alipokwenda Sufyan Thauri al alikuwa akitizama jambo la Arabi yani Ibn Sabih na vile anavyoheshimika pale Basra akawa anauliza kuhusu hali yake ayu shay'in madhhabuhu madhhabu yake ni yapi qalu ma madhhabu ila sunna wakawa anasema kwani haya kuwa madhhabu yake isipokuwa ni sunna Sufyan akawa anasema man bitanatuhu ni nani jamaa zake asubiana na nani qalu ahli alqadar asubiana na watu wa qadar qala sufyan fahuwa qadariyun sufyan asema basi ni qadari wewe sufyan amemhukumu arabi ibn sabih kuwa ni qadari kwa sababu anasubiana na qadaria hapo kuna mambo mengi tunayastafidi jambo la kwanza kadhia ya kubidiishwa watu kwa sababu ya kukhalifu misingi ya dawa as-salafia ilikuwepo hata kama aliyekhalifu amekhalifu msingi mmoja maadama amefahamishwa na amejulishwa خلاص jambo lake kwisha habari na lidhalika Abu Dawud as-Sijistani rahimahullah alimwambia Imam Ahmad ara rajula min ahli sunna ma sahibi bid'ah namuona mtu wa sunna asuhubiana na mtu wa bid'ah atruku kalamahu je niache kuzungumza naye qala la sema hapana au tuulimu kwanza mfahamishe anna rajula alladhi maka sahibu bida mtu ambaye uko naye ni mtu wa bida akiacha sawa wa illa faalhiqu bihi kama hajaacha mkutanishe naye kwa maana naye atakuwa ni katika watu wa bida kwa hiyo kukhalifu msingi mmoja kwa mtoa mtu kwenye sunna kwa hiyo ni jambo la kwanza jambo la kwanza kwa maana suala la kutahadharisha watu kwa sababu ya kukhalifu misingi ya dawa salafia hata kama ni msingi mmoja lilikuwepo na lipo jambo la pili ni kwamba mtu kusuhubiana na kuwatetea watu bid'a ambao ni zaidi ya kusuhubiana yani kusuhubiana peke yake mtu anabidiishwa kwayo je vipi mtu kuwatetea watu bid'a na kwa hakika pia limethibiti kwamba yeye anawadifai hao anamdifai Muhammad al-Imam na hoja zimesimama kwake na ameambiwa hilo al-alama tuwiji rahimallahu ta'ala anasema wa hadha al-kalam min hadha al-imam maneno haya al imam ahmad na maneno ibn mas'ud yaliotaja baadaye ni wajibu kuyatekeleza kwa jamaa tablighi na wale wanaosifu tablighi wanaotetea tablighi inabidi wabidishwe kwa watu bid'a kadhalika shaykh bin Baz aliulizwa katika kitabu chake cha alipokuwa akifanya sharhe kwenye sharh fadhil islam asema akiulizwa je ni ipi hukumu ya watu bid'a na kuwatetea akasema almuzi hal ya'khudhu hukmahum je huyu atachukua hukumu yao anayewasifu watu wa bid'a na kuwatakasa atachukua hukumu yao akasema naam ma fihi shak hapana shaka man athna alaihim wa madahum huwa da'in lahum hadha min du'atihim anayewasifu watu wa bid'a huyu ni da'in lahum analingania watu kwenda kwao ni katika maduati wao kwa hapana shaka kuwa yeye ni katika watu wa bid'a kadhalika العلامه احمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى اسمى من افنى على المغراوي بعد ان علم نزغته الخوارج الخارجيه يجب ان يلحق به اما اتمسيف المغراوي بين متو بدع او فنوات بعد كفهمه نزغات ذاته ذكي خوارج نتبتهم ذكي خوارج بس ني واجب اكمتنشه مع المغراوي هو انا امسيف كوي انا امسيف متو بدع انا اكمتنشه متو بدع kisha anasema la a'lamu ahadan min ahli sunna almarufina sayatawaqqafu an ilhaqihi bihi sifahamu yoyote katika maulama wa sunna au ahli sunna atasimama kunako kumkutanisha huyu anayemsifu al au mtu wa bid'a kumkutanisha naye hakuna atakayetawakafu katika hili kwa hili ni jambo la nne kwa ikiwa ni hivyo basi anayesuhubiana na watu wa bid'a anayewatetea watu wa bid'a ni zaidi kwamba atakutanishwa nao kama alivyosema Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ni wajibu kuadhibu watu wa bid'ah bali ni wajibu kuadhibu na kuwasema watetea watu wa bid'ah na kuwahami na kuwanusuru au atakosaidiana nao ni wajibu kuwatahadharisha watu na huyo kwa hiyo sisi tumesimama hapo kwenye hii kadhia kwa mujibu wa maneno haya jambo la mwisho ambalo naitimisha nalo hapa ni kwamba Abu Zagari amezungumza maneno tuliyotaja hapo nyuma ya kwamba waliomtetea Muhammad al-Imam ni mashekhe mfano wake bali zaidi yake akamtaja al-Fauzani akamtaja al suhaimi akamtaja Abdul Musin al-Abbad hawa wamemtetea wamempa udhuru Muhammad al-Imam kwamba Muhammad ni imam yeye ana udhuru jamani <clears throat> kwa hao wamempa udhuru Muhammad ni imam je sajenga swali ikiwa Abu Muawiya ni hizbi unatuambiaje kuhusu hawa mashehe ni jambo muhimu sana hasa hasa sala kulifahamu hili ni muhimu sana je unatuambiaje kuhusu hawa mashehe je unataka kutuambia hawa pia wako katika kundi la al-imam na ni mahizbi simmeelewa swali lake alivyojenga sasa mara nyingi watu huwa wanachanganyikiwa hata mahajawi kusema ah ya ni mwasema Sheikh Rabi si Sheikh nani Sheikh Ubayd wamembidiisha lakini Sheikh Al-Fauzani si Sheikh kadhaa amempa udhuru eh, Sheikh Fauzani amesema ni sunni ni dai ni dawati wa sunna au Sheikh fulani anaweza mtu akashikamana na kauli yoyote kumsahihisha Sheikh wake sasa ili usichanganyikiwe itakana uende na misingi ifuatayo msingi wa kwanza kwenye masala ya jarh na taadib kwenye masala ya jarh kumjeruhi fulani na kumwadilisha fulani fulani ni fika ni sunni salafi masala haya yakigongana hawa maulama wanasema fulani ni mubtadi ni hizbi fulani ni dhaifu kwenye masala ya riwaya hao wanasema hapana fulani ni sunni fulani ni adil ni thika fulani si dhaif zikigongana jarh na taadil kwa ittifaqi ya maulama wa hadith wanasema yuqaddamu qaul aljah itatangulizwa kauli ya mwenye kujeruhi ambayo ni mufassar ina hujja na dalili yatangulizwa kauli ya aliyejeruhi kauli ambayo itakuwa na dalili yani maadamu itakuwa na hoja na dalili itatangulizwa kauli aliyejeruhi huyo aliyemjeruhi huyo aliyembidisha aliyesema fulani ni dhaifu tunaangalia ametoa hujja kama ametoa hujja thabita basi tutatanguliza kauli yake na tutaziacha kauli za wale waliosema fulani ni sahihi sahihul hadith au fulani ni sunni salafi tutaacha kauli zao hawa hili ni jambo la kwanza na hilo wamelitaja kina as-Suyuti rahimahullah katika tadrib rawi kina al-Baghdadi al-Khatib kabla yake katika kifaya kina Sheikh al-Albani katika silsila al-hadith as-sahiha na dhaifa wameeleza msingi huu kwamba zinapogongana jarh na taadil inatangulizwa jarh ikiwa ni mufassal yatangulizwa jarh kwa kama ametaja sababu za kumjeruhi na kumbidiisha itatangulizwa kauli yake zitaachwa kauli za hawa ambao wamemfanyia taadili na ndivyo ilivyokuwa tangu zamani al-Imam al-Bukhari anamjeruhi huyu al-Imam uh, fulani anamzaki huyu watu watanguliza kauli al-Bukhari kwa sababu kuna hujja wa anna qad talaa ala ma lam yattali al-muaddil na kwamba huyu aliyemjeruhi ameyaona ambayo hajayaona huyu aliyemzaki kwa maana aljarih lahu ziyadatu ilm aliyemjeruhi fulani ana ziada ya maarifa ambayo ziada hiyo hakuiona huyu aliyesema fulani ni mwadilifu fulani ni sunni kwa sababu huyo yeye bana ala al-asl amejenga katika nini asli kwamba fulani ni salama akida na kadha amejenga katika asli lakini huyu aliyemjeruhi ana ziada ya ilmu kuna mambo aliyoyaona ambayo huyu hakuya hakuyaona lidhalika maulama wanatanguliza kauli ya jarih kwa hili ni jambo la kwanza. Hili sitaki kulitajia akwali la nukuu. Kwa sababu jambo liko wazi na tunalitajia nukuu fi ghairi ma. Na mimi nilikuwa nimepanga nianze kujibu kuanzia mwanzo niende nao lakini naona sasa ngoja niende kwa munasaba kuzungumza bacho nitaje haya masala ili nivunje alafu tusishughulishwe muda mrefu ili tuendelee sana na durusi kwa sababu tukishughulisha muda mrefu kufanya mihadhara kadha kadha tafanyika siku nyinginezo insha Allah lakini tufupisha hivi nitakaa majlisi hii nitakaa majlisi nyingine kwa ajili ya kujibu swali pia ambao ameliita ni swali jekundu akiwaelekezea masalafu sasa akimtaja Sheikh Abdul Fadhil kwa hiyo tutalitaja hilo inshallah kesho kwa hivyo <clears throat> jambo hili la kwanza jambo la pili tusema hawa maimamu waliempa udhuru Muhammad al-Imam hawa ni maulamaa wenye ijtihadi wamejitahidi lakini haki na sawabu iko na wale mjeruhi kwa sababu wana hoja na dalili ama wao tutasema wamejitahidi wamekosea na wao wanasamehewa bali wana ujira mmoja idha hakama alhakim fajtahada fa asaba falahu ajran hakimu alim akijitahidi ni mujtahidi akijitahidi akahukumu akapatia anapata ujira mara mbili na akihukumu kwa ijtihadi fa akhta falau ajr akakosea akijitahidi akatoa ijtihadi alafu akakosea anapata ujira mmoja na hawa wanaingia huko kina alfauzani kina suhaimi hawa wataingia huko <clears throat> ama kutulazimisha kwamba tuchukue kauli zao kwa sababu ah, hawa hawa wamempa udhuru kwa sababu wamempa udhuru basi kila ilipotokea yani kwa sababu alipa udhuru basi tuseme Muhammad al-Imam ni mtu wa sunna tusiokosoe hao tukienda na kaida hii wallahi tutasababisha ufisadi mkubwa na kuvunja msingi au misingi kwenye dawa hii kwa mfano sasa twende sasa tanazula twende kwamba ikiwa Alfuzani mwanachoni mkubwa ehe amempa udhuru Muhammad al-Imam Suhaimi haya tuseme basi sawa twendeni basi tusimame tusisemane kwa sababu maulamaa pia hao wao waliosimama huku maulama wana, wana kauli za kina nani za maulamaa wamewashikilia maulamaa pia tusimseme Muhammad al-Imam na wafuasi wake kwa sababu wako kina Fauzani wako kina Abdul Muhsin al-Abbad maulama tusiwaseme hao tusimili upande mmoja upande wa jeha kwa mujibu wa haya tende nao hivi karibuni al-Allama al-Fauzani hafidhahu Allah ta'ala aliulizwa kuhusiana na jamaa ansari sunna fi Sudan akasema ni wana sunna na yafaa kusoma kwao si mnaelewa anachosema hapo sasa kwa mujibu wa maneno haya alfauzan na kwa mujibu wa maneno yao kwa sababu yapo maneno ya ulama kuhusu Muhammad al-Imam waliompa udhuru kwa hiyo tusimseme Muhammad al-Imam tusiwatahadharisha wafuasi wake kwa hiyo kwa mujibu wa maneno haya tukileta hapa endelea kufanya nini kwenye kadhia Ansar Sunna? Naam? Naelewa lakini kwa maana tunyamaze Ansaru Sunna nao pia ni, masuni ni masunni wametetewa wame na maulama wamepewa tazkia na maulama tuna hiyo kaida sasa haya wakubalini Ansaru Sunna nyinyi kina Abu Zagari nyinyi kina Abu Musaabu kina Bacho wakubalini Ansaru Sunna sababu Bacho ni katika Ansaru Sunna hao kina buzagaria basi wakubalini mansari sunna kwa sababu fauzani kasema ni wana sunna kwa hiyo tunawaambia hivyo hai jambo la pili mahajawira wao wanasema ya alhajuri ehe wako maulama wanawataja wao wakimtaja pia fauzani alfauzani pia haya anamkubali hajuri haya basi na nyinyi pia mkubalini hajuri si ndio hivyo simwataka kwamba maadamu kuna maulamaa wakubwa waliomtetea Muhammad al-Imam kwa hiyo na wao sasa watakuwa ni bid'a kwa hiyo ah, sisi kwa nini tuachane naye wakati maulamaa wakubwa wamemtetea sisi twasema hao maulamaa hatuwezi kuwaita ni watu wa bid'a kwa sababu wao ni mujtahiduni wamejitahidi wamekosea watabaki kwenye udhuru lakini wewe sasa ambao unakuwa kasuku wa kufuata na unaacha maneno yenye dalili na hujja ndio utakuwa kasuku utakuwa ni mtu wa bid'a hao ni maulamaa yako wana mlango wao hasa ambao hauna wewe jambo lingine au kadhia nyingine mfano Sheikh Bakr Abu Zaid rahimahullah ta'ala wanachuoni mkubwa ameandika kitabati na ana maneno ya kumnusuru na kumtetea Said Qutb sasa kwa mujibu wa, wa kusema kwamba ah Sayyid Kutub ni mtu wa bid'a basi msiseme Sayyid Kutub ni mtu wa bid'a kwa sababu kuna maulama wamefanyaje wamemsifu Sayyid Kutub si unataka twende hivyo kwa hiyo tukienda hivyo tutavunja asli katika misingi mikubwa ya dawa ya salafia sitasema Sheikh Bakar Abu Said amekosea amejitahidi amekosea na yeye atasamehewa kwa kosa lake hili ni mwana ijtihadi ana ujira mara moja ndio maana As-Suhaimi rahimahullah huyo Suhaimi hafidhahu ta'ala anasema mwenyewe qadi akhta ash-Sheikh Bakar Abu Zaid amekosea Sheikh Bakar Abu Zaid fi thanai ala baadhi kutabi muasirin katika kuwasifu kwake baadhi ya waandishi wa sasa hivi wa hadhihi hafwa wazalla minhu na hili na huku nikuteleza kuteleza ni kosa kutoka kwake Sheikh Bakar Abu Zaid naam hii ndio dawa salafia aliyewasifu watu wa bid'a akaacha kauli za wazi zenye hoja katika mjeruhi fulani mtu wa bid'a watu wa bid'a wasema huyu amekosea anapewa udhuru ni wanachuoni na ijtihad na watu washikamane na kauli ya wale mjeruhi ambayo ina hujja sasa hivi tunataka tuamiliane pia na kadhia ya Muhammad al-Imam kuhusu maneno ya maulama kwao kina al-Allama al-Fuzani kina Suhaimi kina al-Abbad wamempa udhuru kwa sababu ya yale yaliwadhihirikia wao ya, ya juu ya lakini hawa maulama walimjiri Muhammad al-Imam akambidisha ittalau ala ma lam yattaliu haula wameyaona hawajaona hawa hawa bana wana al-asl hawa wana ziada ya ilmu na maarifa kwa hiyo tutaacha kauli ya hawa tutafuata kauli ya hawa hakunaga kwamba eti ah, basi hawa ni maizi ah ah hatuwezi kuwaita mashaikh na watu bid'a ni maizi kwa sababu hawa wana udhu kama anavyosema Swahili amekosea na hili ni zalla kwa maulama na ndio maana alfauzani alipoulizwa pia kadhia hii ya Said Qutb kuna maulama wanamsifu Said Qutb akawa anasema hilo ni kosa hawana hujja na kosa ni marudud asema hawa maadhara au amma fi hawajua yale yaliyo kwenye vitabu vya Said Qutb kwa hiyo wanapewa udhuru wale msifu Said Qutb hatuwezi kusema basi tumkubali Said Qutb au uwezi kutulazimisha kwamba ah, kwa hiyo na Bakar Abu Zaid mtu wa bid'a hawezi kutulazimisha hivyo huyu ni alim sitofahamu misingi ya akhi tofahamu misingi nasema huyu ni alim mujtahid akhta hii ni zalla tunasema kwa sadaka taweka pembeni tuende na kauli ile mjeruhi Said Qutb kwa adilla na hujja simnaelewa shabab lakini <clears throat> nihitimishe na maneno ya Sheikh Abdul Musin al-Abbad الشيخ ابن موسن كما رواه الشيخ سليمان الرحيلي الشيخ ابن موسن kuhusu mawkifu yake na uh, Abul Hasan al-Maribi ni kwamba yeye kuna wakati alimzaki alimpa tazkia Abul Hasan al-Maribi Sheikh Sulman al Ruhaili anasema hivi Sheikh Abdul Muhsin ma'dhur Sheikh Abdul Muhsin yeye ana udhuru li'annahu la yaqra kwa sababu yeye hasomi hasomi yale yanoandikwa dhidi ya Abul Hasan al-Maribi akafahamu mikhalafa yake yeye amejenga juu ya asli lakini walioandika dhidi yake Abul Hasan al-Maribi wana hujja na adilla kwa hiyo Sheikh Abdul Musin ana udhuru hatuwezi kusema ah, basi na yeye ni mtu bid'a kama Abul Hasan al-Maribi ni mtu wa bid'a basi Sheikh Abdul Musin ni nani ni mtu bid'a hatuwezi kusema hivyo watasema hivyo wajinga tusema kama alivyosema hapa Sheikh kwamba huyu ana udhuru kwa sababu yeye hajasoma yaliyoandikwa dhidi ya Abul Hasan Maribi walladhi yaqra'u kalama al-Maribi lakini anayesoma maneno ya Abul Hasan al-Maribi fima kataba katika vile alivyoandika kwenye vitabu vyake alladhi huwa indana mubtadi ambaye sisi tumzingatie ni mtu wa bid'a bima kataba kwa vile alivyoandika laysa lakum hujja fi kalami al-Abbad nyinyi hamtokuwa na hujja tena kwenye maneno ya Abbad ambaye yeye hajasoma maneno ya Abul Hasan al-Marib kadhalika tawaambia kina Abu Zagar hayo maneno ya kina al-Fawzani kina al-Abbadi ah, hafidhahumullah na Suhaimi sisi tusema kwamba wao maneno yao haya wao wanaudhuru na wala hapana hujja kuhusu maneno yao kwamba eti basi tumshikilie Muhammad al-Imam kwa sababu wamempa udhuru wao sisi tutachukua maneno yaliojeruhi twawapa udhuru hao na ni maulama wanajitihadi wamekosea wana ajr wana ujira mmoja shida ni nyinyi sasa mtakokuja kufanya taasub mkaacha kauli hizi eti kwa sababu wako hao wewe hauna nafasi ya kutoa udhuru muqallid talib hauna nafasi kufanya fanya taklidi kupewa udhuru ukapewa udhuru pia kwa sababu ya fanya taklidi wewe haupewi udhuru kama ulivyopewa udhuru hao maulama kwa hili lifahamike sababu pia ni shubha inawatatiza wengi katika shababu kama walivyotatizwa hawa wanaojidai wao ni maduati kwa hii ni majlisi ya kwanza nimekusanya masala mengi ah, nimeanza na utangulizi na kujibu utangulizi wa Muhammad Bacho lakini baada ya hapo nikaja kwenye kadhia ya kwamba swali lake la kwanza aliuliza kumpelekea au kulielekeza kwa Sheikh Abdul Fadhili na tusema amelielekeza kwa masalafu kwa ujumla jawabu ya swali hilo ni hivi tulivyoeleza litakuja swali la pili na la mwisho kwa upande wake takuwa tumemalizana naye Muhammad Bacho insha Allah hapo kesho wallahu ta'ala ala wa a'lam wa sallallahu sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in